بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما الأمر بالصيغة وهو الأمر الحاضر فهو جار على لفظ المضارع المجزوم فإن كان ما بعد حرف المضارعة إلى الآخر Evet, şimdi geçen dersimizde emri gaib gördük. Emri gaib nasıl olur? Yani gaibe emir nasıl yapılır? İnsan muhatabına değil de muhatabı vesilesiyle e, o anda muhatap olmayan birisine emir nasıl yapar? Onu gördük. Mesela liyansur. Fi'le mudara'ın başına lamül emir geliyor. Li. Fi'le mudara'ın başına lamül emir geliyor ve oluyor emri gaib. Liyansur. Yani fi'le mudara'ın ile yapılıyor bu. Fiil-i en başına bir harf getirmekle emri gayb oluyor. Bir de diyor ve emmel emru bis sigati. Siga ile olan emir var. Yani başlı başına bir siga. Mesela fiil-i değil. Başlı başına bir sigası olan emir var. İşte o siga ile olan emir yani fiil-i mudara ile yapılmıyor, fiil-i madi ile yapılmıyor yeni bir siga üretiliyor. Yeni bir siga meydana getiriyor ve o siga ile emir yapılıyor. İşte o emir ve emmel emru bis sigati ve huvel emrul hadir. O da hazır emirdir. Hazıra yapılan emirdir. Yani muhataba yapılan emirdir. Dikkat ettiyseniz gaibe yapılan emir fiil-i mudara ile yapılıyor. Liyansur. İşte fiil-i başına lam geliyor, oluyor emri gaib. Ama burada ise yepyeni bir siga oluşturuyoruz. Tabi bunu da fiile mudara'tan türetiyoruz ama yeni bir siga oluyor. Ama emri gayb yeni bir siga olmuyor. Yine mudara olarak kalıyor. Yine siga, yapı, şekil mudara olarak kalıyor. Sadece başına bir li getiriliyor. Nasıl ki fiil-i mudara'nın başına lem getiriyorsunuz. Oluyor lem yensur Fiil-i mudara cehdi mutlak oluyor mesela. Veya lemma getiriyorsunuz. Oluyor fiil-i mudara cehdi mustagrak veya ma getiriyorsunuz. Ma yansuru, ma nafiye. Oluyor nefiye hal. Yine fiil-i mudara nefiye hal. La nafiye getiriyorsunuz. La yansuru oluyor nefiye istihbal. Len getiriyorsunuz oluyor tekide nefiye istihbal. Buna benzer veya la inahiye getiriyorsunuz. La yansur yardım etmesin. Oluyor nehye gaib. Li getiriyorsunuz. Li yansur oluyor emri gaib. Ama burada ise burada ise fiil mudare olmaktan çıkıyor bu siga değişik bir siga, mustakil, farklı bir siga ile yapıyoruz bunu. O da nedir? Emre hazırdır. Yani emre hazırın sigası yani muhataba yapılan emir yani sen yap manasında olan emir insanın kendi muhatabına yaptığı emir mustakil bir siga ile oluyor. Demek ki ve emmel emru bi sigati siga ile olan emir ve huvel emrul hadir o da hazıra yapılan emirdir. Emre hazırdır. Fehuve o carin caridir, geliyor yani. Carin. Evet, carin yani geliyor. Fehuve carin ala lafzil mudari'i. Yani emre hazır mudari' lafzı üzerine geliyor. Yani mudari' lafzından türetiliyor. Bunu demek istiyor. Evet. Fehuve o yani emre hazır carin caridir. Cari aslında akan, giden, cari. Caridir, akıyor, gidiyor diyelim. Nereye gidiyor? Nereden oluyor? Ala lafzil mudare. Mudare lafzı üzerinden oluşuyor. Yani mudare lafzından alınıyor. Ama mudare olarak kalmıyor. Yani bunun emri gaibten farkı emri gaib yine mudare olarak kalıyor. Bakın li yansur. Yansur olduğu gibi kalmış. Hiç bozulmamış yani. Tabiri caizse şeye benziyor. Hani cem'i musahhah ile cem'i mükessere benziyor. Nasıl ki cem'i musahhahta müfred sigası hiç bozulmuyor. Cem'e musahahta müfret sigası hiç bozulmuyor. Mesela Müslümün Müslimune onun sadece geliyor. Ama cem'e mükesserde bozuluyor. İşte burada da emri gaibte mudara sigası hiç bozulmuyor. Sadece başına li getiriyor oluyor li yansur. Ama emri hazırda mudara sigası bozdurulup yepyeni bir siga oluşturuyor. Ama yine tabi mudarahtan elde ediliyor. فهو جار على لفظ المضارع المجزوم sonu cezmedilmiş mudaraten ala lafzil mudari'il meczumi sonu cezmedilmiş olan mudaraten elde ediliyor. Peki nasıl elde ediyoruz? Şimdi onu anlatıyor. Fe in eğer kane olursa ne olursa fe in kane ma ba'da harfil mudaraati mudaraat harfinden sonraki harf hatırlayın mudaraat harfi neydi? Eteyne. hemze te ye nun mesela yensuru ye mudaraat harfi başındaki ye mudaraat harfi ensuru başındaki hemze mudaraat harfi tensuru başındaki te mudaraat harfi nensuru başındaki nun mudaraat harfi İşte diyor fe in kana ma ba'da harfil mudaraati mudaraat harfinden sonraki harf mudaraat harfinden sonraki harf eğer olursa ne olursa mutaharriken harekeli olursa eğer harekeli olursa ne yapacağız? Mesela dahrece yudahricu. Onu örnek alalım. Dahrece yudahricu dikkat edin mudaraat harfinden sonraki harf nedir? Harekelidir. Bakın yudahricu. Mudaraat harfinden sonra dal harfi geliyor ve harekelidir. Yudahricu. Ha eğer harekeli ise fetusqitu sakıt edersin. Yani sen fetuskitu sakıt düşürürsün yani. Fetuskitu sakıt edersin, düşürürsün. Minhu o mudaraaten minhu o mudaraaten harfel mudaraati mudaraat harfini düşürürsün. Fetuskitu sen düşürürsün. Minhu ondan yani mudaraeden harfel mudaraati mudaraat harfini düşürürsün. Şimdi burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Ee, eğer biraz nahu okumuşsanız mesela avamili bir gibi ben e, şahsen kendim eziden önce avamili bilgivi ders veriyorum. Şimdi burada tuskitu eskata yuskitu'dan geliyor. Eskata düşürdü, yuskitu düşürür, tuskitu sen düşürürsün. Fiile mudare e, e fiile mudare müfred, müzakir, muhatap. Fetuskitu sen düşürürsün. Sen düşürürsün. Minhu mudaraten düşürürsün. Fail sen. Mef'ul nedir? Harfel mudaraati. Mudaraat harfini düşürürsün. Onun için harfeyi mansub okuyoruz. Yani fethali okuyoruz. Harfe. Çünkü mef'uldur. Tuskitu düşürürsün. Fail kimsen? Sen. Ente yani. içinde bir ente gizli. Sen düşürürsün. Minhu o mudaratan düşürürsün. Neyi düşürürsün? Harfel mudarati. Harfe. İşte o harfe meftuh olmuş, mansub olmuş. Şöyle de okuyabiliriz. Feteskutu düşer. Feteskutu düşer minhu mudara'aten harful mudara'ati. O zaman harfuyu dammeli okuruz. Fail olur o zaman. Teskutu düşer. Kim düşer? Harful mudara'ati. Mudara'at harfi düşer. Tabi feteskutu okumak daha uygundur. Demek ki fiile mudara'ı alıyoruz. Emir yapmak için. Tabi fiile mudara'ın muhatabından emir türetilir. Çünkü emre hazır ya. Dikkat edin. Emre hazır muhataptan alınıyor. Çünkü muhataba emir olduğu için fiile mudara'ın muhatabından türetiliyor. Yani yensurudan değil de tensurudan üretiliyor. Veya yudahricudan değil de tudahricudan üretiliyor. Tudahricu yani sen yuvarlarsın. Tudahricu sen yuvarlarsın. Ne diyor? Cezmedeceksin diyor fiili mudara'yı. Başta dedi ya. Bakın dedi fehuve carin ala lafzil mudari'il meczumi. Meczum. Cezmedilmiş. Ha. Tudahricu'yu cezmettik. Tudahric oldu tudahric. Peki ne yapacağız diyor? Eğer mudaraat harfinden sonraki harf harekeli ise mudaraat harfinden sonraki harf harekeli ise fetusqitu düşürürsün minhu ondan o mudaraten harfel mudaraati yani tudahric olmuştu. T'yi de atıyoruz. Mudaraat harfini atıyoruz. Harfel mudaraati diyor atıyorsun. Dahric kalıyor. Dahric ve te'ti getirirsin bi suretil baki. Baki kalan yani kalan şekli kalan sureti, kalan şekli getirirsin. Meczumen cezmedilmiş olarak fetekulu ve dersin fi emril hadiri min tudahricu. Mesela tudahricudan yapılan emri hazırda ne dersin? Tudahric tay e, sonunu cezmettik. Tudahric oldu. Tay attık. Dahric kaldı. İşte emir odur. Dahric yuvarla. Tudahricu yuvarlarsın. Dahric yuvarla. Dahric, dahrica, dahricu. Dahrici, dahrica, dahricne. Evet çekimi de bu aynen e, diğer çekimlerde olduğu gibi. Dahric yuvarla, dahrica siz ikiniz yuvarlayın. Dahrica tu dahricani'den elde edilmiş. Nasıl ki dahric tu dahricudan elde edilmiş. Tu dahricu. Dahrica ise tu dahricani'den. Tu dahricani Tay atıyoruz. Sondaki nunu daha hani cezmetmek için sondaki nunu atıyoruz. Baştaki tay atıyoruz. Dahrica kalıyor. Dahric yuvarla. Dahrica siz ikiniz yuvarlayın. Dahricu sizler yuvarlayın. Dahricu da tudahricu neden oluşmuş. Dahrici ey bayan sen yuvarla. Bu da tu dahrici neden elde edilmiş. Dahrica siz iki bayan yuvarlayın. Bu da tu neden elde edilmiş. Dahricne bu da tu tudahricne'den. Dikkat edin tu dahricne cem-i müenneslerdeki nun atılamıyor. Evet yine e, meczum bu sayılır. Mahallen meczum. Çünkü o nun atılamıyor. Dehricne oluyor. Dehricne siz bayanlar yuvarlayın. Ve hakeza yine bunun gibidir. Kıyasu sairil emsileti. Diğer sair yani diğer sair emsile örnekler. Diğer örneklerin kıyası da aynı böyle. Mesela ferraha yuferrihu. O da aynı çünkü ferraha yuferrihu onun da mudaraat harfinden sonraki harfi harekeli. Bakın ferraha yuferrihu. Mudaraat harfinden sonraki harf harekeli olduğu için o da aynen bu şekil emir bu şekil yapılıyor. Tuferrihu'dan yapılıyor. Ferrih emir ferrih ferahlandır. Ferrih, ferriha, ferrihu, ferrihi, ferriha, ferrihne. Çekimi de böyle. Ve katil, savaş. O da katele yukatilu. O da aynı. Çünkü o da mudaraat harfinden sonraki harf harekeli olduğu için sonunu cezmeli yapıyoruz. Mudaraat harfini atıyoruz. Oluyor katil, savaş, katil, katila, katilu, katili, katila, katilne. Tekesser mesela. Tekessere yetekesseru. Dikkat edin. Mudarat harfinden sonraki harf harekeli olduğu için sonunu cezmeleyip mudarat harfini atıyoruz. Tekesser kalıyor. Tebaad aynı. Tebaade yetebaadu. Ve tedahrec. Bakın tedahrece yetedahrecu. Tedahrece yuvarlandı yetedahrecu yuvarlanır. Tedahrec yuvarlan. Dikkat edin. Veya tekessere manasını söylemedim. Tekessere kırıldı. Yetekesseru kırılır. Tekesser kırıl. Tebaade uzaklaştı. Yetebaade uzaklaşır. Tebaad uzaklaş. Tedahrec yuvarlan. Tedahrece yetedahrecu. Tedahrec yuvarlan. Fe in eğer kane sakinen. Şimdi buraya kadar okuduğumuz eğer mudaraat harfinden sonraki harf harekeli olsaydı. Eğer mudaraat harfinden sonraki harf harekeli olsaydı. Peki sakin olursa ne olur? Mesela yen suru. Yen suru. Yed ribu mesela. Yestahricu mesela. Bakın onlarda mudaraat harfinden sonraki harf sakin. O zaman ne yapacağız? Fe'in diyor eğer kane olursa sakinen. Mudaraat harfinden sonraki harf eğer sakin olursa Fetahzifu. Eğer sakin olursa fetahzifu hazfedersin. Fetahzifu sen hazfedersin. Minhu o mudara'den harfel mudara'ati. Yine mudara'at harfini hazfedersin. Peki ne yapacaksın mudara'at harfini hazfetsen? Mesela diyelim e, tansuru. Diyelim yansurunun muhatabı olan tansurudan emir yapıyoruz. Tansuru ta'yı attık. N suru kaldı. Bakın. N suru. Nun sakin kaldı ve te'ti getirirsin bi suretil baki kalan kalan şekli suret yani şekil baki yani kalan kalan şekli getirirsin meczumen sonunu cezmederek yani sur bakın sur Peki sakin harf ile başlamak ya imkansızdır ya da çok zordur. İşte benim okuduğum gibi mesela n sur n sur zor. Ne yapacağız? Başındaki mudarat harfini attık. Sonu da cezim yaptık. Nsur oldu. Diyor ve tati bi suretil baki meczumen cezmederek meziden artırılmış olarak fi evvelihi başında hemzetu vaslin. Başında da hemze-i vasıl. Başında hemze-i vasıl artıracaksın. Meksuretün o hemze-i vasıl da esreli olacak. Tabi Nasra'da esreli olmuyor. Biz darabeyi örnek verelim. Mesela tadribudan emir yapacağız. Tay atık drib kal idribu kaldı. Cezm yaptık idribu oldu. Başına hemzeyi vasıl getirdik. İdrib oldu hemze. Meksuretün diyor kesreli yani. Esreli bir hemzeyi vasıl getirdik idrib. Hemzeyi vasıl ne demek? İnsanı bir harfe ulaştıran. Mesela biz burada darabe o dat hareketsiz kaldığı için datı okuyamıyoruz. Bizi data ulaştıracak bir şey lazım dat harfine. Çünkü rib Bakın rib, dat harfini okuyamıyoruz sakin olarak. Bizi ona kavuşturacak vasıl yani kavuşturmak. Bizi ona kavuşturacak, onu okuyabilecek bir vesile lazım. O da nedir? İşte hemzedir. Hemze-i vasıl. Hemze-i vasıl Arapçada kullanılıyor. İşte diyor e, meziden artırılmış olarak fi evvelihi evvelinde artırılmış olarak hemzetu vaslin vasıl hemzesi vasıl hemzesi ama meksuretün. O hemze-i vasıl meksur olacak. Esreli olacak. Yani idrib. Ha. İlla şu durum müstesna. Yani meksuretün esreli olacak ama illa şu yer hariç. İlla en yekune olursa en yekune olması aynul mudari'i mudari'in aynul fi'li minhu o kalan şekilden yani o kalan suret var ya eğer mudari'in aynul fi'li madmumen dammeliyse ki darabede olduğu için. Mesela ee, şey e, Nasra'da olduğu gibi. Mesela sur. Bakın sur. Aynül fiil sat. Eğer aynül fiil dammeli ise o zaman fetadummuha o hemze-i vasıyla damme yaparsın. Fetadummu damme yaparsın. Ha o hemze-i Yani biz eğer mudaraat harfinden sonraki harf sakin ise mudaraat harfini atıyoruz. Sonunu cezmeliyoruz. Başına hemze-i vasıl getiriyoruz. Eğer aynül fiil dammeliyse o hemze-i vasıl dammeli oluyor. Eğer aynül fiil dammeli değilse o hemze-i vasıl esreli oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Eğer aynül fiil dammeli ise hemze-i vasıl dammeli oluyor. Mesela e, yansuruda olduğu gibi yansurunun tansurusundan emir sigası yapıyoruz. Tansuru tay atık sur kaldı. Sonunu cezmeliyoruz. sur aynül fiil dammeli olduğu için dammeli bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Unsur oluyor. Eğer aynül fiil mesela yadribu da olduğu için olduğu gibi tadribu da olduğu gibi kesreli ise veya e, teftahu da olduğu gibi fethali ise o zaman hemze-i vasıl kesreli olur. Fetadummuha eğer aynül fiil dammeli ise sen de onu dammeli yaparsın. Tekulu dersin unsur. Bakın unsur. Nesara'dan unsur oluyor. Çekimi zaten emsilede de görmüşsünüz. Unsur, unsura, unsuru. Onu sen yardım et. Onu siz ikiniz yardım edin. Onu sizler yardım edin. E, ee, müennesler için de zaten on ey bayan sen yardım et. Onu siz iki bayan yardım etsin. On ne siz bayanlar yardım etsin. Ve kezalike yine bunun gibi idrib. Burada kesreli hemzeye vasıl getiriliyor. Çünkü aynül feil kesreli olduğu için veya aynül feil fethali de olsa kesreli hemzeye vasıl getiriliyor. İdrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribine çekimi böyle. Ve i'lem mesela. Bakın alime ya'lemu. Aynül fiil fethali olunca yine hemze-i vasıl kesreli oluyor. İ'lem, i'lema, i'lemu, i'lemi, i'lema, i'lemne. İdrib, döv, i'lem, bil, inkati' mesela inkata'a, yenkati'u. Dikkat edin. İnkata'a tabi mezidu fihidir. Yenkati'u bakın. Mudaraat harfinden sonraki harf sakin olduğu için mudaraat harfini atıyoruz. Sonunu cezmeliyoruz. Ve kesreli bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Çünkü aynül fiil t harfidir burada. T harfi kesreli. İnkati'u. İnqata'a kesildi. İnqata'a kesil. İçtemi' toplan. İstahric çıkar. İstahrece yestahricu. Evet buraya kadar e, dersimiz yeterli olsun. İbareyi okuyorum. ve ve emmel emru sigati huvel الأمر بالصيغة وهو الأمر الحاضر فهو جار على لفظ المضارع المجزوم فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما فتقول في الأمر الحاضر من تدحرج دحرج دحرج دحرج دحرج دحرج دحرجنا وهكذا قياس سائر الأمثلة تقول فرح وقاتل وتكسر وتباعد وتدحرج فإن كان ساكنا فتحذف منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما مزيدا في أوله همزة وصل مكسورة إلا أن يكون عين المضارع منه مضموما فتضمها تقول انصر انصر انصر وكذلك اضرب وإعلام وانقطع واجتمع واستخرج